mushor sam mushorsam ketu eben aluliak samara nem ayan lot. In other words, if you are 12 years old or younger, you should be in school and not listening to this radio show. You're not dumb enough to actually try it. No, you're right. Üdvözöljük a hallgatóinkat a Mindenki Joga június 25-i műsorában. 45 perc múlva egy beszélgetést hallhatnak magyarul, mely a menekült világ, menekültek világnapján készült. Welcome to the June 25th, 2012 edition of Mindenki Yoga. This is JD. is in urban Vietnam, giving deadly exhibitions of murder, panic, In this edition of the Nike Yoga, uh, in about 45 minutes, and uh, we're going to have a uh, Hungarian panel uh, discussion that I recorded at the EU House in uh, Budapest uh, near uh, Millenarish Park uh, by the UNHCR, the United Nations uh, uh, Committee for Refugees, uh, and they're going to talk about in Hungarian uh, about the refugee situation for Hungarians, uh, it, for refugees in Hungary and, and elsewhere in the world, including uh, discussion, including included in the discussion are two uh, refugees living in Hungary, as well as. people, well, you'll, you'll hear that if you understand Hungarian. But first, I want to play an interview I did with Alon Gurman. You uh, remember him uh, uh, several, about more than a month ago, two months ago. he and Noam Gur, the two young Israelis, 18 or 19, that were uh, inducted into the Israeli Defense Forces as part of their military draft. And uh, he and Noam Gur uh, re- refused and resisted that. now he's for uh, complicated reasons, he was uh, basically uh, told uh, by the IDF that they don't want him uh, for whatever reasons, and so now he's doing a community service and uh, for refugees in um, in Tel Aviv. And by the way, this is the theme of the of the show. this week is Refugee World Refugee Day, which was on June 20th. But Alan Gurman is going to talk to us about uh, the, um, this effort by Israelis and Palestinians uh, uh, activists to work together to prevent a demolition of a, uh, of a village by the Israeli Defense Forces in the, uh, in the West Bank, where he and his Israeli friends joined Palestinian friends in the West Bank. and and tried to stop the demolitions. He's going to explain what's going on. And, in the, in the Palestinians that were evicted or, or, or they tried to evict them, are interesting Palestinians because they're uh, not uh, Palestinians. Uh, well, they are, but they're not. Uh, they're a uh, special ethnicity, which I would like to know more about actually. But he said in, in Hebrew they just call them cave dwellers which is kind of mysterious. I wonder what they call themselves actually, but uh, uh, he did not know. But maybe we'll look into that. Um, these are uh, it's been described in the media in this in this town uh, that they're Bedouin, but apparently there's something separate from the Bedouin as well. Well, anyways, uh, let's uh, let's let's just jump into the interview with with Alan Gurman. So here's Alan Gurman. I, it's hard for me to understand every, the specific details. What's going on? Were there demolitions only in one place or in several different locations? Well, what we have now left of Susia is just like this encampment. Um, there's, I mean, there's a few locations. They're very close to each other. It's like about 50 tents. There's like a, a few solar panels and a wind, a wind thingy that generates energy. Uh, that have all been donated and built by sort of eh, international NGOs that do green energy, but um, uh, they're very close to each other. It's only a few families that have stayed there. Many have relocated. So okay. and these people are, are Bedouin or are they Palestinians? No, we call them what we call them in Hebrew is uh, cave dwellers. They're actually in Palestinian internal hierarchy. Sometimes they are uh, discriminated against and placed uh, like lower than the Bedouins. Wow. Uh, uh, not to say that they're inferior in any way, but sometimes they are discriminated against on, on this basis because they have a whereas Bedouins have used to have this semi-nomadic lifestyle, mm. which is now not so nomadic but still agricultural. Um, the cave dwellers used to live in towns or adjacent cities and then live in permanent caves during harvest. So it was a unique lifestyle. And what do these people call themselves? I have no idea. Oh, pa- pa- they they identify as Palestinians mm-hmm. as opposed to many Bedouins. They have, uh, yeah, they affiliate themselves with Palestinian nationality and yeah, it's it's their, their struggle also it also uh, has to do with the, the, Palestinian national struggle against occupation. And and so uh, you were in the, the West Bank, just to explain <laughs> where you are and where the, the protest was. You're you're in Israel right now. Yeah, uh, the demonstration was in uh, the occupied West Bank, which is uh, like uh, in the east, uh, along the east of Israel. It's quite big. It's in the south end of the West Bank, in what we call South Mount Hebron, South Hebron Hills, um, and it's right near the the apartheid wall or fence. There, it's a fence actually, so it's almost on the south border of the West Bank. And, and so the Israeli authorities and the I assume the Israeli Defense Forces uh, going into these small villages. But from their perspective, why are they doing this? Why are they uh, trying to knock down these villages? basically uh, in the Oslo Accords in 1990, from 1993 or four, uh, the West Bank, as part of what they called the peace process, was divided into three different areas, uh, nicknamed Area A, B, and C. So, well, what what this meant, the way it was presented was giving Palestinians uh, like the beginning of an autonomy. So Area A was the the, the Palestinian Authority was then founded and eh, and it had like this sort of autonomy in Area A, although the army was still free to enter the areas, and it does still enter and raid uh, Area A. But anyway, Area A was cities, big Palestinian cities and population centers. Area B was uh, eh, municipal responsibility on the Palestinian Authority and the Israeli occupation forces was in charge of security, and Area C is administrative, municipal, and uh, security under Israel. So even Israeli police is present there. Uh, so basically, these Palestinians uh, are required to uh, require for permits to build whatever they build, um, and the Isra- because they have no master plan for building, which the Israeli what they call civil administration, which is basically the military commander, uh, refuses to draw up for them. So after every time they're evicted, obviously they resettle, and the resettlement is illegal, um, and they are and they face eviction every time, which is a case of many Palestinian villages. And so this is from the from the Israeli state perspective, this is a bureaucratic issue. They didn't apply to the correct authorities to so that they can build these homes on this land. I mean, is that uh, the the Israeli authorities will just say uh, they won't paint it in any political colors, but they'll say these people have grabbed this land. This is illegal, although they've owned it and lived in it for since the 19th century. Uh, but the way the Israeli public sees it is these are illegal settlers. Many people will call Susia uh, not very educated people in the in, in the way that they just don't know the fact. They will call it an illegal settlement or an outpost, a Palestinian outpost or a land grab. Um, whereas the nearby Susia settlement, which is uh, which has the same name, although it's a Jewish religious settlement, uh, uh is is illegal according to international law and and is effectively a, a land grab. Uh, but they will see that as uh, the, so the the uh, the Israeli Jewish settlement in the West Bank that's nearby. Now, did they get uh, permission from the uh, Israeli Defense Forces to be there? Did they have the proper? The way settlements work, is, first of all, they do have a master plan, which they usually don't need in order to build because they do have illegal outposts even under Israeli laws but they don't really need that, or the because uh, the Israeli government's policy is to is to always the, the way settlements work in Israel in order to not breach international law, although they were deemed illegal, is they, they usually annex it. They haven't officially annexed it, but they, they grab the lands in all these. Sometimes it's uh, under security reasons, so the army needs the land, and then eventually settlers start living there. But what they usually do is when there's on the top of a hill when there's agricultural lands that have been left unattended, they go back to the Ottoman law that uh, still applies in the West Bank in a way, according to international law. They have five different law systems Israeli military law, Israeli civil law, British mandate, Ottoman Empire, and Jordanian law. So Incredible. the Israeli administration just does a uh, whatever they want to, in order to settle settlers there. Anyway, so they uh, annex the land, uh, although there might be a better word for it than annex because it's not officially an annexation, but they annex the land and give it to the settlers because it has been uh, it hasn't been harvested for too long and and then what happens is the settlers need this special security buffer zone and Palestinians are obviously not allowed in, so they can't harvest the land, And then the settlers come over, burn some trees, put down their own trees, and then it's their land. So they expand the settlement. They put down an outpost, so Palestinians aren't allowed near the outpost, even though it's illegal. And, and that's how settlements expand. And that's why you see, for example, Kiryat Arba, a settlement very close to Hebron, um, is just built on many nearby hilltops. And now it's connecting between the hilltops, but it started with hilltops. That, that's how that's how the settlers got there, and that's and obviously they're legal because the Israeli administration wants it wants them to be legal. It's all a matter of uh, of a racist policy. They, I mean, Susia Susia's residents have been living there for uh, centuries, uh, and and these Jews have just come in recently. So it's obviously a discriminatory policy. So there's this kind of coordination maybe it's informal, maybe it's secret. I don't know how you want to explain it between the settlers and the and the military and the overall uh, government uh, of Israel wanting to kind of square meter by square meter slowly take this land for Israelis. Well, um, looking at how the government has dealt with it, we have had many prime ministers who uh, officially said that that that settling the West Bank is one of their uh, missions. But now, with international pressure, they they've been having to do it less publicly. But uh, for example, one of the promises every right wing uh, candidate makes before running for elections is I will not evict any settlement um, after the trauma of 2005 when settlements were evicted out of the out of Gaza. But uh, the the Israeli government fully supports the settlements, and uh, whether it's the settlement blocks, which have reached like a consensus in most of Israel, and whether it's uh, isolated, uh, more extremist settlers throughout the West Bank. Now, what? How did you get involved in this? What organizations are you involved in in Israel? that's making the connections to these uh, Palestinian communities in the occupied territories? How does how does this uh, uh, cross-border activism work? Okay, so basically, we have to understand that these areas, because settlements for many people are part of Israel and part of their culture, uh, and some people don't even can't even tell the difference. They are not aware of the occupation. The West Bank is accessible to Israelis. People are used to the checkpo- checkpoints here and there uh, and they just go through them without any bother. And so, so the West Bank is accessible to Israel Israelis, except for the big cities. Um, so, so I mean, it's not. I don't have to cross any border. I go into the West Bank. There's Israeli police. There's Israeli soldiers. Um, there's uh, signs in Hebrew. It's not as if I've stepped into a different state. Um, and also, and the the way this connection has has formed basically South Hebron Hills is uh, is very different to uh, the northern west uh, the nor- northern part of w- the West Bank where there's been uh, the popular non-violent struggles uh, against the annexation and the settlements. It's a very different scene. Um, there are, most villages there just have to their their existence is is their resistance really they they they're always fighting evictions and uh, having to suffer settler violence and uh, army violence. So it's not th- their life is much harder. So it's different to the uh, rest of the West Bank, and because they're in Area C, so they have much fewer rights. Anyway, uh, there's uh, an Israeli organization called Ta'ayosh, who have recently been uh, involved mostly in uh, the South Hebron Hills. They escort uh, Palestinian uh, farmers and shepherds on Saturdays and other days uh, in order to avoid or protect them from uh, settler harassment and military harassment. And there's a few more organizations, uh, Rabbis for Human Rights, also also in close contact with them and do a lot of their legal work. So that's how when Susia was handed the eviction, what there were it was announced that they will be that the eviction orders will be fulfilled soon. So they decided to organize this demonstration um, and called for all the Israeli solidarity activists who who come there on a weekly basis or other supporters who come go to other places and join other struggles for example, mo most Israelis join the popular nonviolent struggle that has uh, that takes place every Friday in a few different villages. Um, there, there's a lot of activity from anarchists against the wall, and uh, and well, there's other activists as well uh, who join. But uh, that's basically how. Now, when a village, when a village forms a popular committee and wants to go out on a demo, they usually they usually get in touch with Israelis because it's a big help for them, and I'm and I'm sure they also enjoy the support. Although some, of, them, I mean, I don't expect them to, as we are occupiers at the end of the day. <laughs> And and so what happened? There was the protest the other day. What day was that? That was a couple days ago now. And and, and what happened yesterday. yesterday? Excuse me. So how did that happen? What what happened there? Uh, Susia uh, since being under Area C, actually since the discovery of an ancient synagogue or remnants of an ancient synagogue where it was uh, situated, they were evicted and thus uh, taken out of their caves and they moved into their agricultural lands, uh, which is land they owned. So they put up tents there supplied by the Red, Cro- uh, Red Crescent. Um, Anyway, they they've been living there, and they were. What happened is the the way demolitions look there. It's been since being demolished where the synagogue lies nowadays, which is an archaeological tourist site where they are not allowed to go, which is just a few minutes walk from there, uh, where they live now. So they, it, the occupation forces come equipped with bulldozers. They just destroy all the tents and then load the residents on, on trucks and put them at the entrance to, Sus- uh, to Yata, which is a nearby city, expecting them to relocate to Yata. And while some people have relocated, many have returned and, and resettled the land because their only source of income and, well, water and food is their agricultural land. Um, uh, so this is another eviction order uh, that seems like it will be put to use quite soon. So this is what but, called for the demonstration. How did the uh, was it the police or the IDF? I mean, uh, how did they react to the uh, to the demonstrators, including the Israelis? Oh, this is this type of demonstration uh, occurs quite often when there's a big buildup and there's more Israelis and Palestinians and the it's it's because the area is isn't known for uh, armed resist well violent resistance never mind armed resistance um, it, it's it's a quiet area i mean there's not week there's no weekly demonstrations or clashes in the south hebron hills all you have there is armed settlers coming down to the fields so so they they were present with large numbers of policemen and uh, military. They threw a few tear gas grenades uh, and a few stun grenades. It was far from harsh violence, uh, from the harsh violence we used to from the Israeli border police or um, other occupation forces. So th- they were well prepared. They knew where we would march towards. Uh, they knew where where to stop us. So it it went it went quite peacefully. I mean, the clashes were minimal. Wow. And so, what's going to happen next with this issue? Well, there's legal work being done, petitions to the Supreme Court, and uh, we're hoping that international pressure and the demonstration may help a bit. I mean, what's happened is the most recent i think it's i'm not sure if it's the same eviction orders or if it's new eviction orders but there was a long period of time when presence by Taoish activists and many other international solidarity activists actually fended off demolition there were demolition orders and they were not uh, put to use because there were activists at the place um, and there was international attention so we can only hope to fend off the upcoming demolition. Um, um, many people are saying that this, what's happening now, is just uh, has to do with the upcoming demolition of a, of a Jewish neighborhood, a Jewish out. It's a neighborhood that is one big outpost because uh, because it's been built on Palestinian private property without any permission from the Israeli authorities it's in Bet El. It's called the uh, Ulpana Hill, Givata Ulpana, and uh, it's said to be evicted and demolished quite soon. And besides give, building about 500 new uh, houses in a different settlement in order to resettle these people and to enforce the settlement in the West Bank, uh, we we many of us believe that this demolition has to do with that, with sort of taking revenge or like a, a governmental price tag action. Ooh. Well, uh, switching from that protest to another yeah. thing, what's going on in um, the Rashield uh, uh, Boulevard, uh, this kind of Occupy Israel thing? Do you know what's going on? Because I'm trying to figure out. Yeah, sure. basically, what we had uh, last July 14th, uh, the a few young students from Tel Aviv f- put up tents in Rothschild Boulevard, protesting against the cost of living, the cost of uh, uh, renting apartments in Tel Aviv, or and it. So what happened is, you know, the we had the same kind of like economic social protests around the world with without too much of a of a sharp message and demands. So it went on throughout the summer. We actually had the biggest demonstration like in percentages of the entire, like one in every 14 people in Israel came to this big demo where there were half a million people on, out on the streets, but there was there were no actual demands set, and it was very populistic and and well, basically, when demands such as uh, a real democracy in Israel or or social justice were were voiced, many people um, stepped back because it's ridiculous to when the oppressor and when the colonialists uh, demand justice for themselves because they're privileged in a way that they while the, while many of them are misprivileged because of the economic system it's very hard to separate these two struggles um, anyway this was the main debate and now it's reoccurring again throughout the winter the the continuance of these demonstrations was uh, the struggle for social housing in Israel, which had nothing. I mean, in the summer, no one even mentioned it. But then the more committed activists kept going with the social housing residents, and the, we had we clashed with the police often, and we were the, we were dealt with very violently. We had quite successful demonstrations. The struggle goes on. The Israeli authorities still refuse to um, uphold law when it comes to social housing, and they keep evicting social housing residents. And now what's happened is the uh, summer has come back, so all the young students who live in central Tel Aviv, which is like uh, this liberal bubble in Israel where people of a higher socio-economic uh, status come to live and to enjoy this sort of hipster lifestyle. Anyway, they started. They came out to put up tents again, and the uh, and the police wouldn't have it, and they confiscated ten, and they ended up arresting a few people. So today there's gonna be a big demonstration. I don't, have no idea what their demands are besides social justice and the reduction of the cost of living. But um, so does yep. social justice include what you're involved in? No, no way. They they'll say that it's either they say that it's a security thing, the occupation, or it's um, that's political, and this demonstration, this protest is apolitical. Uh, it's very hard because Zionism is the status quo, it's the consensus in Israel. Uh, I mean, this is only talking about the 67 occupation. It has nothing to do with the, with the Nakba, which is uh, just as bad, if not worse. And I mean, the refugee problem, which has been out of the question. And so so it's very it's very complicated. I mean, obviously, uh, U.S. citizens and citizens of Europe who are very privileged on a global scale with a globalized economy, they are also privileged. They may not be at the forefront of colonialism, but they they are living off the of, of other residents of the world who are starving uh, on a daily basis. But I think here the connection should be uh, made much more easily as Israelis are required to personally occupy Palestinians by force uh, in the West Bank. So it's like we're at the forefront of ethnic cleansing. We should be the first people to say social justice is for everyone, and we stop now. Instead of it, instead of that, we're saying social justice is for Jews only. You, you can see also with the uh, uh, asylum seekers in Israel who have been treated so badly, and now many of them are being deported to southern Sudan, where there's still war going on. And I mean, these are no one speaks about these guys as well. And they're they're much uh, more misprivileged than uh, Israeli Jews who are suffering from capitalism, which we are all suffering really. But I mean, anyway, that's that's my summary of the things. Of the things. Alan, thank you very much for another great conversation for this uh, radio show, and uh, let's stay in touch. And and uh, and I want to hear more reports uh, from you in the future. Okay? Yeah, I'm glad to do it. That was Alon Gurman, uh, Israeli. I think he's 19 years old, uh, based in Tel Aviv. human rights activist works with Palestinian activists for the, kind of the liberation of their of their of their country that's under occupation at the moment. let's listen to some music. And uh, when we come back, um, we're going to listen to uh, the uh, um, the UNHCR, uh, Human Rights uh, Refugee Rights Organization by the UN, had a panel discussion at the EU House in Milanars in Budapest. so let's listen to some music, and we'll just go, dive right into the UNHCR panel discussion in Hungarian. أغلى الشباب منهم كان المهندس والعامل منهم ولاد راحوا وكان مناهم حكمك لاقي في البلاد يا ابن الحرام بعد دم شهيد كام لك ما تحميه في النظام اللي انت قبل الممات شافوا نظام خير ما بين حكمه والفوضى في البلاد كان فاكر حكمه يوم هيخليه في اعلى مكان والشعب الثوري يركع للعسكر زي زمان اطلق انقلابك كمان والفوضى في كل مكان عمري ما هديك الامان ولا تحكمني يوم كمان اطلق انقلابك كمان والفوضى في كل مكان عمري ما هديك الامان ولا تحكمني يوم كمان في بورسعيد كلاب لما العسكر فتحوا الباب اتطلعوا والفوضى عمت وقتلوا اغلى الشباب منهم كان المهندس والعامل منهم ولاد راحوا وكان مناهم حكمك لاقي في البلاد Vi säger vi kan, verkligen att den bilden är bra A Menekültek Világnapja alkalmából 2019. június 19-én és 20-án integrációval és menekültügyel foglalkozó do- dokumentumfilm vetítéseket és beszélgetéseket tartottak menekültügyi szervezetek az Európa pontban. Most egy kerekasztal beszélgetés hallhatnak, melyet az ENSZ menekültügyi főbiztossága szervezett meg, menekülni vagy maradni dilemmák és döntések címmel. A beszélgetésben részt vesz két menekült, illetve szakemberek és szakértők. A beszélgetés előtt hallhatnak egy, hallhatnak egy kis zenét, illetve egy irodalmi műből való részletet. Aki tud, az szerintem jöjjön nyugodtan az első sorokba, mert jobban hallani itt. Bár biztosan többen használnak majd mikrofont. Én még egyszer bemutatkozom, Gyártás Dóra vagyok az Európa Pont házi asszonya. És <laughs> mellettem pedig talán nem kell bemutatnom Hegedűs D. Géza, színművész áll, aki hamarosan felolvas egy nagyon érdekes könyvből egy részletet. A könyv egyébként így néz ki, pont úgy, mint egy magyar útlevél. Janne Teller a szerzője, egy New Yorkban élő Dán írónő, aki éveket dolgozott humanitárius területen, többek között Bangladesben, Tanzániában, Mozambikban, míg nem eldöntötte, hogy inkább íróként fog foglalkozni a menekült ügyel, a humanitárius témákkal, és sorra jelenteti meg azóta a műveit, mindegyik ebben a témában készült el. Ez a könyv azért készült, hogy, hogy megértesse a dánokkal, hogy milyen egy menekült háttere, honnan érkeznek a menekültek, és milyen ö, nehéz döntések árán jutnak el addig, hogy elmenekülnek a hazájukból és megpróbálnak máshol új életet kezdeni. Ezért az a cím, hogy ha háború lenne nálunk. Ami meglepő lehet, és ezért előre szólok, hogy ez a könyv eredetileg Dánoknak készült, de aztán nagyon sok nyelvre, sok nyelvre lefordították a világban, és mindenütt olyan borítóval jelenik meg, ami az adott ország útlevelére hasonlít, tehát ezért lett nálunk bordó, és a szerző minden egyes kiadáshoz egy kicsit átírja a szöveget úgy, hogy arra az adott országra passzoljon, tehát megjelennek majd benne az ország nevezetességei vagy sajátosságai, úgyhogy ne lepődjetek meg, hogyha hallatok ilyeneket, ez, ez valóban direkt a magyar változathoz készült. Ennyit előjáróban, és akkor most fogadjátok szeretettel a szöveget Hegedűs Dégéza tolmácsolásával. Köszönöm szépen! a szerző az utolsóban ennyit ír, a e könyv eredeti változatát a háború lenne Skandináviában címmel 2001-ben írtam. Ez időtájt a menekültekről szóló Dán társadalmi közbeszédben látszólag mindenki megfeledkezett az európai, sőt a keresztény a két legfontosabb alevelvéről, nevezetesen, hogy minden ember egyenlőnek teremtetett, és ne tedd embertársadnak azt, amit nem kívánsz magadnak. Ebben a változatban, amit most a kezemben fogok, következőt írja még a szerző, az Európai Unió képzelt összeomlása után Ausztriával háborúzik Magyarország képzelt összeomlás után, mégpedig azért, hogy a szlovén tengerpartot megszerezhessék. Tehát ezen ne lepődjenek meg, ha erre való utalást fognak majd hallani. Ez egy fikció, egy szellemi játék, hogy fölrázza azokat, akik érzéketlenebbek talán, vagy nem figyelnek oda erre az óriási problémára, amiről itt a mai napon vita és beszélgetés folyik. Ha háború lenne Magyarországon, hova mennél? Ha romokban állna az ország, a város, mert nagy részét lebombázták, a lövések nyomát látnád a lakásotok falán, ahol a családoddal élsz. Ha betörtek volna az ablakok, és leszakadtak volna az erkélyek. Küszöbön a tél, és a fűtés nem működik. Beesik az eső. Akkor hova mennél? Csak a konyhában találtok menedéket. Anyukád hörkurudban szenved, és kezdődő tüdőgyulladása van. A bátyádnak még a háború elején letépte három ujját egy aknak, miután belépett a hadseregbe. A szüleid ellenezték, hogy katonának álljon. A hugod is megsérült. Eltalálta egy szilánk. Kórházban fekszik, ahol nincsenek se műszerek, se gyógyszerek. Az öregek otthonát bombatalálat érte. A nagyszüleid meghaltak. Hova mennél? Te még ugyan egyben vagy, de rettegsz reggel, délben, este és éjjel. Rettegsz. Minden egyes alkalommal összerezzensz, amikor valahol messze elsüvít egy lövedék, amikor meglátsz egy fénycsóvát a horizonton, és nem tudod, ezúttal feléd röpüle. Ha robbanást hallasz, azon gondolkozol, ezúttal vajon hány társad sérült meg, vagy halt meg. A vízvezetékek már rég elrepettek. A bátyáddal naponta el kell mennetek az oktogonra, a lajtos kocsihoz, egy-egy vödörrel a kezetekben. Az oktogonon nagyon gyorsan kell átszaladni. Némelyik épületben orvlövészek bújtak el. Szlovénok és osztrákok, hogy össze lehessen keverni őket a magyarokkal. De ahhoz mégsem elég régóta, hogy a háborúban is egynek érezzék magukat a magyarokkal. Mostanában ugyanis a nemzetiség dönt arról, ki barát és ki ellenség. Az éjség a félelemnél is rosszabb a legelviselhetetlenebb pedig a hideg. Állandóan fázol, és még csak november van. Fogalmat sincs, hogyan veszi, vesz, vészelitek át a következő hónapokat. Az orvos szerint anyukád nem él túl még egy olyan telet, amelyet a konyhában kell töltenie. Csak hogy a doktor nem tud segíteni abban, hogy jobb helyet találjatok. Túl sokan vannak, akik nem élnének túl még egy telet a konyhában. A legjobb barátod eltűnt, az apja parlamenti képviselő volt, és az új világban nincs helyük a demokratáknak. A demokrácia vezetett az Európai Unióhoz, és az Európai Unió összeomlott, ezt mondják. Az új világban senki sem lehet demokrata. Tengerpartot Magyarországnak, most ez a jel, szó nincs vita. A barátod apjának sikerült időben elhagyni az országot. Úgy tervezték, a családja utána megy, de nem mentek. Három nappal az apa kiutazása után jött a csendőrség, és elvitte a barátodat meg az öccsét. A testvére nyolc nap múlva kivert szemmel jött vissza. A fejét furcsán mozgatja. Egyfolytában a sarokban ül, bólogat, és azt mondogatja, nem, nem, nem tudok semmit, nem tudok semmit, semmit, semmit nem tudok. Az anyja az utcákat rója, élelmet koldul, és a nagyobbik fiáról kérdezősködik, pedig a híresztelések szerint már meghalt. Az anya nem hagyhatja el az országot, amíg az egyik fia nincs meg. Egyébként sem mehetne el, akárhogy alakulna is a dolog. Az ország, ahová az apa menekült, nem sokra tartja a család egyesítés elvét. Az anyát nem üldözik, ezért nem is kaphat menedékjogot. Már nem kérdezgeted az apádat, hová, hová mentek. A hogyan továbbra nincs válasz. A családatok puszta számmá lett. Öt öt. Öt. Nincs ország, ami befogadna még öt menekültet. Öt, öt, öt menekülteket, akik nem beszélik a nyelvet, nem tudják, hogyan kell viselkedni egy klasszikus kultúrtársadalomban, nem tudnak semmit a szomszédnak kiáró tiszteletről, a vendégszeretetről és a nők erkölcsének védelméről. Öt, öt, öt menekültek, akik rosszul viselik a meleg klímát. Nem, Nincs olyan ország, amely szívesen befogadna dekadens európaiakat, szabad gondolkodókat, akik csak az igaz hitűek életmódját veszélyeztetnék. Még dolgozni sem tudnak, nem beszélnek arabul, és nincsenek hozzászokva, hogy megfogják a munka végét. Az európai menekültek csak ahhoz értenek, miként kell iratokat tologatni az egyik irodából a másikba. Nincs szükség ilyen munkára. Így beszélnek az arab világban a legközelebbi békés térségben, ahol el lehet képzelni a jövőt, hát akkor hova mehetnénk hát? Hova? Köszönöm szépen! A könyvet a Szkolár kiadó adta ki. Nagyon izgalmas, ajánlom figyelmünkbe. Nagyon szépen köszönjük! egy nagyon rövid szünetet tartunk, és aztán hamarosan egy beszélgetést hallhatnak itt, a résztvevők neveit már olvashatják, amelynek az a címe, hogy menekülni vagy maradni, és első kézből hallhatjuk majd menekültek beszámolóit arról, hogy milyen elhagyni a hazájukat és itt Magyarországon kezdeni új életet. Előtte pedig zenét is fogunk hallgatni, sőt a beszélgetés után is, Rezáj Dáriusztól, aki perzsa nyelven fogja Ádám és Éva történetét elénekelni, megénekelni nekünk, sőt, Angelina Jolie-val is találkozunk egy pár másodperc erejéig. من و تو آدم حرفا نبودیم جدا از مردم این دنیا نبودیم من و تو جونمون از هم جدا می من و تو یا تو و من مانی یکی هستیم تا اون حد که دیگه به تنهای ما غیر خدا من و تو آدم و حوا نبودیم جدا از مردم این دنیا نبودیم من و تو جونمون از هم جدا تو یا تو و من بین ما نیست یکی هستیم تا اون حد که دیگه به تنهای ما غیر خدا نیست من و تو آدم و حوا نبود جدا از مردم این دنیا Every minute, eight people around the world are forced to flee their homes due to war and persecution. No one chooses to be a refugee. Today, 43 million people worldwide have been displaced. We remember them. volt a társadalmi célú reklámkampányunk, és ha már itt az internet böngészünk, akkor hadd mutassa meg a, az új eh, weboldalunkat, ami most indult, és ahol önök is mindenféle anyagokat találnak, letölthetnek a menekültek világnapjából. Nagyon szép képernyővédőktől kezdve mindenféle dolgokat be lehet tölteni, és akinek kedve van, hogy segítsen Magyarországon élő menekülteket, az még önkéntes munkára is jelentkezhet, például lehet korrepetálni Magyarországon élő menekült gyerekeket, történelmi el lehet kísérni itt élő menekült felnőtteket mindenféle ügyes bajos dolgaik, ügyeik intézésére, hivatalokba, mindenféle helyekre, ahol esetleg ők nehezen boldogulnak, mert nem ismerik a, a hivatali ügyintézés menetét. Lehet ruhaadományt, játékot, gyerekkönyvet, cipőt, mindenféle dolgot felajánlani. Meg is mutatom, hogy melyik weboldalon érdemes ezt megtenni. Az a varázsszó, hogy unhcr.hu per segítek. És itt ki lehet tölteni egy kvízt, egy dilemmát illusztrál ez a kvíz, ma is dilemmákról fogunk beszélgetni. Velünk lesznek menekültek, akik megosztják velünk a személyes élettörténetüket, és elmesélik, hogy nekik milyen nehéz döntéseket kellett meghozniuk. De itt ez a kis kríz tulajdonképpen szimulálja ezeket az élettörténeteket, úgyhogy érdemes végiglapozni, és kiderül belőle, hogy ha át döntök, akkor mi lesz velem, ha lép, akkor mi lesz velem. Nagyon érdekes egyébként, tényleg érdemes megnézni. És az önkéntes felajánlást, ez itt a lap alján, hát, Mikrofonba? Nagyon jó ötlet. Tehát, hogy az a varázsszó, hogy unhcr.hu per segítek, és akkor itt magyarul tanulni lehet segíteni menekülteknek, aki esetleg lakástulajdonos és van kiadó albérlete, nyugodtan jelentkezzen, mert tudunk rengeteg olyan menekültet, aki viszont borzasztóan szívesen kiköltözne a menekültáborokból albérletbe. Tehát érdemes itt böngészni, ajánlom szíves figyelmükbe. És akkor ezután a kis bevezető után, meg a nagyon szép zene után, akkor megkérem a beszélgetésünk moderátorát, Mészáros Antóniát, hogy vezérelje ide a csapatot, és kérem szépen Tukálét, Popált, Suha György urat, Fekete Dánielt, hogy foglalják el a helyüket itt a színpadon, és akkor elkezdjük a beszélgetést, aminek azt a címet választottuk, hogy menekülni vagy maradni, dilemmák és döntések. Tehát a menekültek világnapjának az idei témaköre, a dilemma témakör szellemében zajlik majd a mai beszélgetés, és én át is adom a szót Antóniának és a vendégeinknek. Köszönöm szépen Andrának, és azt is, hogy a vezénylést már meg is oldotta, úgyhogy így aztán nekem vezényelnem már nem is kell, csak bemutatkozni, ezt már Andrea mondta, hogy Mészáros Antóliának hívnak. Egyébként én újságíró vagyok, és azért is nagyon érdekes nekem ez a mai este, remélem, hogy önöknek is, nektek is érdekes lesz, mert én például azzal a témával már nagyon sokat foglalkoztam, hogy mi van akkor, amikor magyar emberek elindulnak a világba. Forgattam dokumentumfilmet is, meg írtam könyvet is arról, még például az uniós csatlakozás után, hogy mi történt azokkal, akik megpróbáltak munkát keresni, beilleszkedni Angliában. Azt viszont, hogy mi történik akkor, amikor valaki idejön Magyarországra, azt leginkább csak hírből ismerem. Persze azért az újságírói munkám kapcsán ennek is utána kellett már olvastom néhányszor az elmúlt időszakban, és számomra elég meglepő tényekkel és történetekkel találkoztam. Ezeknek egy része nyilván ki fog derülni a ma esti beszélgetésből is, de nem statisztikákkal fogjuk bombázni a nézőinket. Mindenkit megnyugtatnak rögtön az elején, ettől nem kell tartani, hanem inkább emberi történetekkel. És éppen ezért talán kezdhetjük is a közepén, és inkább arra szeretném megkérni két személyesen legérintettebb vendégünket, hogy egy pár szóval meséljék el nekünk, hogy ők hogyan és mikor érkeztek ide Magyarországra. Koppal Abdul egyik vendégünk, ő Afganisztánból érkezett, és hát ez azért is fontos, ami számunkra, mert hogy Afganisztán az egyik olyan ország, ahonnan a legtöbben érkeznek egyébként Magyarországra, és Tukfále Hussein Mujadin, jól mondom? A másik vendégünk Szomáliából, természetesen sokkal később, mint Popál. Tehát van két olyan történetünk, ami azért egy jó, jó kis időeltéréssel játszódik, hiszen Popál majdnem 20 éve érkezett Magyarországra, és Tukáni pedig csak néhány évvel ezelőtt. De nagyon tanulságos és érdekes lehet mindannyiunk számára. Utána pedig a beszélgetésben majd be fogjuk vonni Suha Györgyöt és aki itt ül mellettem. Az előbb Andrá már említette gyorsan, kiket hív a színpadad, azért inkább elismétlem. György Afrika szakértő, egyébként Gambia tiszteletbeli konzulja, sőt főkonzulja, ami már önmagában nagyon egzotikusan hangzik, és ezért aztán az összes olyan problémát nagyon jól ismeri, ami egyrészt Afrikában az ott élőket érinti, másrészt az idevándorlókat érinti. Fekete Dániel pedig az ökonomik, ökonom, ökumenikus, csak kimondtam, segélyszolgálat afganisztáni missziójáról érkezett, illetve ott dolgozott, és ő így aztán nem csak arról tud nekünk mesélni, hogy mi történik akkor, amikor afgán menekültek megpróbálnak beilleszkedni Magyarországon, hanem arról is, hogy milyen az élet Afganisztánban, illetve mi történik akkor, amikor menekültek megpróbálnak ott beilleszkedni, vagy visszailleszkedni. De ahogy említettem, kezdjük a személyes történetekkel. Szobolics Andrát már ismeritek, úgyhogy azért nem mondtam az előbb. Opál, el tudod mesélni, hogy miért, mikor, milyen megfontolásból érkeztél annak idején Magyarország? Szeretettel köszönni mindenkit. Én itt végeztem Magyarországon egyetemet, utána hazamentem, 86-ban végeztem. Hazamentem, kereskedelmi minisztériumban dolgoztam, sokáig utána kezdtek a háború. Kénytelen voltam, hogy elhagyjam az országot. Pontosan 1992-ben, amikor Magyar, Magyar hatalomba kerültek, akkor kénytelen voltam a gyerekeimmel együtt menekülni. Nem csak én, hanem kb. kb. 3 millió ember menekült akkor, amikor én is. E, ezek között, a 3 millió ember között akkor te egy egészen kiváltságos és szerencsés helyzetben voltál, hiszen nem tudom, mindenki van, hogy itt végeztél előtte Magyarországon egyetemen, hát úgy érkeztél menekültként, hogy már beszéltél magyarul, voltak ismerőseid, és tudtad, hogy hova jössz. Igen, szerencsém volt azért, hogy én már követem, hogy a helyzetet. Amikor gondoltam, hogy nem lesz jó helyzet, akkor kezdtem udvareket csináltatni magamnak is a gyerekek részére is, akkor szerencsém volt, hogy kaptam vízumot, moszkvai vízumot vagy oroszországi vízumot, akkor először Moszkvába jöttem, utána sikerült nekem, hogy vízumot szerezni Magyarországra, akkor átjöttünk Magyarországra. Tökele, te mikor érkeztél, és mi volt az a pont, amikor úgy döntöttél Szomáliában, illetve hát a te esetedben gondolom hogy szüleid hozták meg ezt a döntést, hogy Magyarországra küldenek? Eh, 2009-ben érkeztem itt Magyarországon, és Szomáliában olyan háború van, és mindenki tudja, hogy milyen háborúk vannak, ilyen sokrészeg háború csoportok, olyan falas grubok, ilyen, és e, eh, torcsek, ilyen kalendis, szóval ezért akartam kijönni majd eh, Szomáliából, hogy békén kerestem. Te döntötted el, vagy a család közösen? Hmm. Család közös. Család közös, igen, mert én vagyok a legkisebb család, mert abukám meghalt, eh, amikor csak voltam, gyerekkorom, Anyuk Amasze Párta Hocs nem maradjon Szomáliába olyan, hogy feszélyes ország, talán ezért megjöttem. Annak idején, amikor megérkeztél, mi fogadott téged Magyarországon, papád? Nagyon nehéz volt, amikor ide akkor német Magyarországra törvény, olyan törvény, hogy menekült törvény csak Európán belül fogadták a, a menekültek, akkor kénytelen voltam, hogy én önszírodában fordultam, akkor kérelmeztem oda, és szerencsém volt, hogy még és után kaptam menekült státuszt. És ez mit jelentett, hogy mennyire gyorsan került akkor Simre az életed, meg a családod életed? nem, volt nagyon, nem volt nagyon gyors, először fordultam a, a rendőrségre, akartam most szavítani a vízumot, akkor ott felcsétált, hogy három, hát nem két órán belül elhagyni az ország. Akkor nagyon-nagyon nehéz volt részemre, se pénzem se lehetőség más, így általán nem volt más lehetőségem, akkor fordultam menszirodával, kérelmeztem a menekült státuszt ez a Tokál, amikor te érkeztél 2009-ben, gondolom egyáltalán nem beszélted a nyelvet. Nem. Magyarországot választottátok szándékosan? Ide készültél? Én, én igen. És miért választottátok a családoddal Magyarországot? Mit tudtál? Nem, én a családom nem tudja, hogy milyen, hol van a Magyarország, és milyen a Magyarország, és e, csak indultak haza Szomáliában és Moszkva, Ukrajnából érkeztem. És az első ország, amiből itt jöttem, a szomszéd van Ukrajn, és aztán itt érkeztem, és nem akartam tovább menni, hogy csak szeretnék tanulni ilyesmi. Hány éves volt, ha szabad megkérdeznem, amikor ezt az utat megtetted? 17. És gondolom nem egyedül tetted meg ezt az utat, hanem volt egy hálózat, egy embercsempész hálózat, amelyik idehozott téged, ugye? Igen. Ez hogy működik? Mert valószínűleg itt a közönségből elég kevesen tudják a részleteit tekintve, hogy hogy zajlik egy ilyen csempészet. Családomnak volt ilyen forduló felett, forduló és vásárolták nekem, hogy kimennem már e, eh, Szomáliából, hogy kapjon olyan pénzt. Oda kaptam a pénzt, amit... Eh, bocsánat, hogy mit vásárolt a családod? Ezt most én... E, eh, elfettem. Eladták, igen, eladták a földet. Eladták a földet azért, hogy te jöhess, az összes földet? Igen. igen. igen. Tehát a család mindent feláldozott azért, hogy te elinduljál Szomáliából. Miért te egyedül? Vannak testvéreid, ugye? Igen. Testvérem még nem akartak tanulni, és nem akartak eh, jönni ki Samáriából. Csak én akartam tanulni, meg kijönni, és Samáriából, igen. És amikor megérkeztél Magyarországra, akkor mi fogadott itt téged? Hát menekül státusz <laughs> De ez hogy történt? Megérkeztél az országba, és gondolom nem tudtad, hogy most igen, mi, a, mi a folyamat, hova rendőrs, kell fordulni. Igen, a rendőrség előtt eh, eh rendőrséghoz mentem. Eh, és aztán Pitkin hoztak táborba. Andrea, egyébként ti nyilván a ZENSZ menekültügyi szervezeténél mindent tudtok arról, hogy hogy zajlik ez, amikor befogadnak menekülteket Magyarországra. Ez, ennek van egy szabott folyamata, és szinte mindenkinél ugyanaz történik már ma, vagy többféle történet, többféle eljárás létezik? Van, vannak bizonyos szabályok, amik vonatkoznak erre a menedékjogi eljárásra. Sajnos van egy olyan szakasza ennek, ami ma nem éppen úgy zajlik, ahogyan azt az ENSZ menekültügyi főbiztossága szívesen látná. Arról van szó, hogy manapság a legtöbb újonnan érkező menedékkérőt fogva tartják, ami régen nem volt, nem volt így, tehát ez az utóbbi két évben van, hogy nagyon sokan a menekültügyi eljárás akár teljes időtartamát, akár 4-5-6 hónapot is idegenrendészeti őrizetben a rendőrség fogdáin töltik. Ez ugye azért van, mert illegálisan lépik át a határt. Így van, pontosan, igen. Tehát sajnos ma Magyarországon a menekült ügyet azt egyfajta idegenrendészeti vagy migráció kezelési vagy biztonsági kérdésnek tekinti a magyar hatóság. És ez azért probléma, mert ahogy hallottuk itt Tukále elmondásából is, meg, meg nyilván sokan gondolják a közönség soraiban is, a menekültek többségének nincsen más lehetősége, mint sem azt, hogy, hogy illegálisan utazzanak. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy egy olyan országban, ahol háború van és nincsen közigazgatás, ott nem lehet útlevélhez jutni, nem lehet legális vízumot, meg mindenféle papírokat kapni, hanem egyszerűen kell keresni valakit, aki pénzért segít a menekülteknek kijutni abból a válságövezetből és az, hogy utána őket pusztán azért, mert illegálisan érkeztek, úgymond bünteti Magyarország és fogva tartja, ez szerintünk teljességgel szükségtelen és elfogadhatatlan. De visszatérve a kérdésedre, természetesen a menedékjogi törvény szabályozza, hogy hány napig tart az eljárás. Első körben, akik újonnan érkeznek, megvizsgálják, hogy nem adtak ebbe máshol az Európai Unió egy másik országában menedékjogi kérelmet, hogyha nem, akkor, és nincs más kizáró ok sem, akkor egy úgynevezett érdemi eljárásban részletesen megvizsgálják az ügyüket, meghallgatják őket, tehát saját anyanyelvükön tolmácsra elmondhatják, hogy miért jöttek, honnan jöttek, milyen fajta üldözés veszélye fenyegeti őket otthon, és hogyha a hatóság úgy találja, hogy a történet koherens, összefüggő, hihető, valódi üldözési okra hivatkozik a menedékkérő, akkor menekül státuszt ad az illetőnek, vagy pedig valami más egyéb kiegészítő védelmet oltalmazott státuszt is kaphatnak. Tehát ennek megvannak a szabott határidői, amin, amin hát nyilván Tukále és Popál is annak idején átment. Mennyiben változik ez az egész, hogyha valaki fiatal korú, mint ahogy Tukále például az volt, amikor megérkezett, és nagyon sokan a Magyarországon menedékérő közül gyerekek? Így van, tavaly több mint 300 kiskorú kért menedéket Magyarországon. Hogyha a szüleikkel érkeznek, akkor őket is fogva tartják Békés Csaván, tehát ott van egy ilyen családi fogda, ami hát kicsit enyhébb körülményeket biztosít, mint egy átlagos idegerendészeti fogda, tehát nem ilyen nagyon parányi rácsos cellákba vannak bezárva, hanem mondjuk legalább az udvarra vagy a folyosóra kimehetnek, de mégiscsak fogdáról beszélünk, ahol anyukák, apukák, kicsi gyerekek, vagy akár terhes kismamák is ott akár 30 napot is őrizetben töltenek. Az egyetlen csoport, aki Magyarországon nincsen fogva tartva, tehát a menedékkérők közül, a kísérő nélkül érkezett kiskorúak, tehát olyan kamaszok, tinédzserek, akik a szüleik nélkül érkeztek, mint például Tokále, tehát őket nem tartja fogva a rendőrség, hanem ők, ők a pillanatnyilag fóton a gyermekvárosban vannak elhelyezve, és onnan helyben vagy Budapesten járnak iskolába. És Tukále, mi történt, amikor oda kerültél Fótra? Gondolom viszonylag gyorsan a rendőrségi eljárás után megérkeztél oda, úgy, hogy magyarul még mindig nem beszéltél, és nem tudtál elkezdeni így aztán tanulni, csak nyelvet, igaz? Én először Fótől nem volt ilyenkor, amikor érkeztem, Picskén mentem, kicsikén vittek eh, engem rendőrök, és rögtön kezdtem eh, tanulni magyarul, pedig nagyon nehéz, még mindig nehéz. <laughs> Eh, és annak kezdtem a tanulás, meg minden. És hogyan tudtál beilleszkedni annak idején, meg azóta folyamatosan, amikor megérkeztél először Bicskére és aztán Fótra? Más menekült, akár más szomáliai barátaid vannak leginkább, vagy magyarokkal vagy együtt? Mm, Magyarokat nem leknek, hanem Bicskén voltak afgánok, meg eh, szomál, sok szomálok, és egy szobában szóval ketten voltunk, két szomál, szóval, szomálok, szóval. és Bicskén két, egy év, fél másik voltam Bicskén, és aztán e, fújton mentem. De olyan, olyan része nincs a napodnak, amikor, amikor nem más külföldiekkel vagy, hanem, hanem magyarokkal. Amikor veled egykorú magyar fiatalokkal töltenéd az időt, olyan nincsen? Olyan nincsen. Hogy volt ez annak idején nálatok, Kopán? Amikor megérkeztél, mennyire gyorsan tudtál kapcsolatot teremteni itt élő magyarokkal? Ez az igazság, hogy nekem könnyű volt azért, hogy volt csoporttársaim, volt ismerőseim, rögtön tudtam velük kapcsolatot teremteni. Egy éven belül tudtam, hogy újra keresni őket Köszönöm szépen. Fekete Dániel nyilván nem ismerte még akkor Afganisztánt, amikor Popál elmenekült. Az utóbbi években viszont nagyon jól. Mit lehet arról néhány szóban elmondani, hogy mi az, ami elől nem csak az elmúlt években, de azóta is folyamatosan még mindig jönnek menekültek Afganisztánból? Igen, 2007-2008-ban hát dolgoztam másfél éven keresztül Afganisztánban, és főként az északi területeken Polikumriba volt a központ, amelyben az irányításához nem tartozott, és igazából szerintem Afganisztánon belül teljesen más a helyzet, mint mondjuk azon kívül menekültügyi szempontból. Mert nem Afganisztánban kevés ember menekül, hanem inkább a menekültügyi szempontból a belső menekülteket lehet mondani, akik mondjuk délről északra menekülnek, de hasonló körülmények közé érkeznek, mint hogyha egy másik országba, egy szegényebb országba például mennének. Illetve 2001 után igen komolyan elindult a, úgymond a visszatelepülés környező országokból, akár Iránból, akár Pakisztánból. És egyre nagyobb problémát jelentett az ottani adminisztrációnak, illetve hogy az embereknek, hogy ezeket a visszatelepülő családokat, embereket normális életkörülményeket közé tudják elhelyezni, vagy biztosítani tudják számukra. De miközben települnek vissza családok máshonnan Afganisztánban, mind a mai napig érkeznek családok, fiatalok, egyének Magyarországra is, Afganisztánból. Igen, Afganisztánból. Ő, ők milyenről jönnek el? Hát egyben részben a, a attól függetlenül, hogy 2001 óta úgymond most nem tudom, hogy, hogy ezzel ki szépen őt elszólították Afganisztánt, vagy egy másik politikai helyzet alakult ki, ugyanúgy harcok folynak, elég komoly harcok, főleg a déli részen, de azért északon is a biztonsági helyzet eléggé komoly volt, mert 2008-ban, 2009 az egyik legdurvább időszaka volt ezek elmúlt tíz évnek Afganisztánon belüli harcokat tekintve. És itt nem csak, nem csak az összecsapásokba kell gondolkodni, hanem hadurak vannak, rablótámadások, ki vannak szolgáltatva a gyerekek, a nők ez ennek a helyzetnek, és, és egyszerűen az emberek annyira reményvesztettek, hogy inkább azt mondják, hogy elhagyják az országot. Legtöbb menekült egyébként azért még mindig Pakisztán meg Iránban vannak, 3 millióan élnek ebben a két országban. Tehát az a, azok a menekültek, akik Afganisztánból érkeznek, azok töredék azoknak, akik a környező országban telepednek le. Ez persze ennek kulturális okok is vannak, mert biztos, hogy van egy rokon, egy ismerős ezekben az országban, eh, és eh, ott könnyebben tudják nyelvi, kulturális háttér miatt is az életüket újrakezdeni. Magyarországon ez sokkal nehezebb, mert nyelvi problémáktól kezdve eh, a kulturális, a vallási különbségek miatt ezekkel mind meg kell küzdeni itthon. És gondolom ezért is gondolják sokan, hogy inkább visszatelepülnek Afganisztánba. Tehát amit én tapasztaltam, ott egy olyan tábornak a, a az újraindításával kell dolgoznunk, eh, ahol 5000 ilyen családért, eh, akik visszatelepültek a Pakisztánból és Iránból. Tudni kell, hogy ilyenkor nem tudnak visszamenni a házukba, mert a házuk nem létezik, nincsen földjük, nincsen nyájuk, vagy nincsen munkájuk, amit korábban végeztek a 30 év alatt eh, például, vagy csak leszármazottai azok, akik elvándoroltak korábban ezért szinte nulláról újan olyan helyzetek között élnek, mint egy, mint egy rendes menekültáborban ezekben az országokban. Tehát nincs ivóvíz, nincsen rendes élelmiszerellátás, igényei oktatási rendszer, és ezek a segélyszervezetek és nálunk is ez volt az elsődleges feladat, hogy valamilyen módon segítsük őket újraindítani az életben, tehát munkahelyeket kellett teremteni, vagy olyan szakmákat kellett tanítani nekik, olyan téglagyárat építettünk, ahol, ahol a téglagyárnak a működtetéséből az ottani házakat lehetett újjáépíteni, illetve kb. 100 embernek tudtunk munkát biztosítani a táborból. Az asszonyoknak szőnyegszövő tanfolyamot indítottunk, és ezeket négy család együtt egy ilyen le tudnak dolgozni. Felnőtt képzéseket indítottunk, hogy felnőttek írásolvasást tanuljanak. Afganisztánban az egyik legrosszabb a a legmagasabb mérték az analfabetizmus világszinten is. Tehát rengeteg olyan probléma van, és egy segélyszerzetnek a feladata alapvetően mindig a leg, leginkább kiszolgáltatott, vagy a leginkább bajban lévő embereknek a támogatása, és ilyen szempontból Afganisztánon belül is az átlagnál is még a visszatelepültek az egyik rosszabb, rosszabb helyzetben vannak. Soha György Afrikát ismeri nagyon, akkor országában félszemű a király, szokták volt mondani, persze nyilván van egyfajta állatás Afrikában. Nem csak Szomáliából érkeznek hozzá sokan, de más afrikai országokból is. Ők milyen menekülnek? Igazából a, a nyugat-afrikai régió és a közép-afrikai régió tekinthető még egy menekült kibocsátó vagy migráns generáló közegnek. Az ottani okok azok azért elég összetettek. Egyrésztről a helyi kultúrában, a törzsi gondolkodásban, abszolút megvan erre a mobilitásra az igény, ha mondhatunk ilyet. Tehát igenis vándorló népekről, vándorló törzsekről is szó van. Hát a nomád életmódnak ez egy meghosszabbítás. Ez egy extrém, extrém turizmus, igen, ha mondhatunk ilyet némi szarkazmussal, nem erről van szó. Valóban a helyváltoztatás iránti igény a a szélesebb értelmű törzsi kapcsolatok ápolása az például Nyugat-Afrikában egy teljesen bevett a kultúrának egy markáns részeként azonosítató elem. Ugyanakkor az a fajta gazdasági menekülti motiváció, ami mindenki számára evidens, hogy mit jelent, a jobb lét reménye, a televízióban látott nyugati vízió iránti vágy, az majdnem mindenkiben megvan Afrikában. És hát vannak olyan helyek, Nemrég jártam Libériában, ami egy eléggé kemény ország, sok szempontból közbiztonságilag, politikailag egyaránt, ahol némi túlzása azt mondhatom, hogy a taxisofőrtől a miniszterelnökig mindenki Amerikába vágyik. Ezt látják, ez a modell, ez a, ez a dream, ez az álom csúcsa, hogyha valaki Amerikába lehet, mert hogy ott biztosan kolbászból vonják a kerítést, nagy autókkal lehet járni, és mindenhol van hamburger. Az, hogy ki hol köt ki, ahhoz képest, hogy eredetileg hova vágyik, az rendszerint mind múlik, Andrea. Ezt a csempészek döntik el, hogy kit hova visznek? Hát ez nagyon sokszor a szerencsén is múlik. Tehát, hogy kinek adott esetben milyen hosszú útra elegendő a pénze, vagy hol kapcsolják le a rendőrök, vagy a határőrök. Kicsit vissza kapcsolódnék a Suha György úr által mondottakhoz, és annyit tennék hozzá, hogy azért az ENSZ menekültügyi főbiztosság szempontjából mi nyilvánvalóan nem a gazdasági okok miatt elvándorló embereket védelmezzük, vagy nem, nem róluk szól ez a nap, hanem azokról, akik háborúk, kínzások, polgárháború, civil lakosság kiirtása és egyéb szörnyűségek elől menekülnek. Szomália például abszolút egy ilyen ország. Igen, és, és ami, amit szóba került, hogy a, a törzsi villongások, törzsi háborúk, különféle vallási csoportok közötti összetűzések, ezek olyan brutalitást érnek el manapság, sajnos manapság már nem az van a világban, hogy két háború, hogy egy háborúban két hadsereg háborúzik, és mind a két hadsereg mondjuk férfiakból áll, és jól fel vannak fegyverezve, és ki vannak képezve, és akkor az a dolguk, hogy háborúzzanak, hanem sajnos a, a hadseregek a civil lakosságot ö, célozzák, és a, abszolút a nők, gyerekek ö, megalázása, bántalmazása, és ezáltal adott esetben a, a férfi lakosság pszichés megtörése, a cél, tehát hogy ilyen dolgokról hallunk, ilyen dolgokat látunk Afrikában, meg hát sajnos a világ nagyon-nagyon sok más régiójában. És hát igen, bizony ilyen környezetből, ilyen körülmények közül nagyon sokaknak tényleg csak az embercsempész segíthet kijutni, és az, hogy kit éppen hová sodor az élet, arra most a napokban hallottam egy egészen döbbenetes szívszorító példát, egy palesztin apukával találkoztam, hat gyermeke van, és azt mondta nekem, hogy ő egész életében menekült volt, ő még soha egyetlen egy napig sem volt nem menekült, mert hogy menekültnek született, egy, egy menekült táborban élte le az egész életét, és aztán onnan abból a táborból is el kellett menekülnie, és több bombázáson és mindenféle katonai akciókon túl végül Szírián és Törökországon keresztül sikerült elhagynia a palesztin menekültábort, tehát, tehát különböző országokon keresztül utazott a családjával, és volt egy olyan pont, amikor az embercsempész csónakba ültette őket a, a török tengerparton, és azt mondta, hogy most akkor átmegyünk Görögországba és az anyukát az egyik három gyerekkel az egyik csónakba ültette, az apukát a másik három gyerekkel meg a másikba. És az apuka csónakja elsüllyedt, és az apuka az 20 percig küzdött a gyerekei életéért, és kézzel-lábbal hadonászva próbálta a három gyerekét a víz felszínén tartani. <clears throat> és az anyuka a partot ért Görögországban, aztán onnan eljutott a három gyerekével Svédországba. Az apukát szerencsésen kimentette a török vízirendőrség, és visszavitték Törökországba Lényeg az, hogy most itt van Magyarországon, de, de ő is elmondta, hogy nem tudott volna eljönni embercsempész nélkül, és az embercsempész viszont azt jelentette, hogy majdnem belefulladt a tengerbe, és hogy gyakorlatilag iszonyatos traumákon van túl, mire ide Magyarországra eljutott. Hát ezekről a, a dilemmákról szól ez a nap, meg ezekről szeretnénk beszélni e- itt most ebben a beszélgetésben is, hogy tényleg most maradjak-e otthon, de akkor tudom, hogy holnap megint jön a repülő, és még a maradék házfalaimat is szétbombázzák, vagy induljak-e el, de akkor lehet, hogy belefulladok a tengerbe. Ezek azok a borzalmas dilemmák, amiket azok a menekültek is meghoztak, akik, akikről itt Magyarországon is beszélünk, vagy az a, az a 150 ember, aki mondjuk tavaly menekül státusz kapott, ők pontosan ugyanezen mentek keresztül. Csuha Abszolút osztva Andreának a, a tartalmi hozzászólását, is azt gondolom, hogy itt nem a gazdasági menekült emberekről van szó. Azonban az a dilemma nagyon evidens, hogy aki embercsempészre tud költeni, költést idézőjelben értjük, tehát akinek erre forrása van, aki korrumpálni tudja a bármilyen hatalmat, a vízumkiadó hatóságot, a határőrt, egyebet, az valamiféle forrással rendelkezik. Sajnos például a nyugat-afrikai krízisek esetében, Sierra Leone polgárháború, libériai elefántcsontparti feszültségek esetében olyan szegénység, olyan méretű ö, ö, szörnyűséggel találkoztunk, ahol nem, hogy határőr korrumpálására vagy Schengeni vízum vásárlására volt módja bárkinek vagy bármilyen közvetítőnek, hanem gyakorlatilag ilyen haltak ott, vagy óriási fizikai szenvedések ára jutottak egyik országból a másikba. Tehát ez egy ilyen borzasztó összetett probléma, nyilvánvalóan a ENSZ menekültügyi főbiztosság egyébként olyan aktív a térségben. De hát nyilván egy skála, mert vannak azok, akik megengedhetik maguknak az ember csempész, vannak akik nem, és vannak olyanok, mint például Tukán családja, akik mindent feladnak, és az egész család hoz egy hatalmas áldozatot azért, hogy egyről, aki kiusson, igazán? Egyetértve Sor György úrral csak annyit tennék hozzá, hogy pontosan igaz, amit mond, tehát hogy nagyon keveseknek van olyan szerencséje, vagy annyi pénze, hogy igazából messzire jusson a, a konfliktustól, a háborútól. A világ menekültjeinek a négyötöde az a, a, a háborús övezet, vagy a válság övezet tőszomszédságában van. Tehát például az afgán menekültek, most körülbelül 6 millió afgán menekült van a világon, abból kettő Pakisztánban él, vagy talán majdnem három. Tehát közvetlen a, a, a övezet, vagy az őket üldöző rezsim határának a túloldaláig jutnak csak. És az a szomorú, hogy pont most vizsgáltuk meg mi is, hogy, hogy mi a helyzet a világ menekültjeivel, vagy ki, hol, melyik térségben vannak a legtöbben, vagy mióta, és az derült ki, hogy sajnos a világ menekültjeinek a kétharmada az több mint öt évig él menekültként valahol táborokban, vagy, vagy megfelelő ellátás nélkül városias környezetben mondjuk de, de szóval több mint öt évig, több mint öt éve már változatlan helyzetben, menekültként, hátrányos helyzetben van a világ menekültjeinek a kétharmada, és hát esélyük sincs arra, hogy mondjuk hamarosan integrálódjanak, vagy akár hazamenjenek, vagy újra kezdjék az életüket egy normális módon. a te utad, amit megtettél annak idején 17 éves korodban, az milyen volt? El tudod mesélni onnan kezd, onnantól kezdve, hogy elköszöntél a családoktól Bocsánat, megérzed? El tudod mesélni az utat, amit megtettél Szomáliából Magyarországig, ott attól kezdve, hogy elbúcsúztál, elköszöntél a családodtól, és elindultál? Aha, igen. Um, először Etiópiába jöttem, én innentől kezdtem uh, utat és moszkovai, ukrajn. De hogy, hogy utaztál, és, és hányad magaddal? Sokan voltatok együtt, és milyen járművel? Hogy, hogy van egy ilyen út megszervezve? Mennyire nehéz? Rablóval, csalog, meg kocsival, minden. Csak nem tudtuk milyen hova és kivel megyünk ott voltak, akik pénzért, a pénzük odaadtunk, aki eh, igen, embercsövész, és nem tudtunk, hova megyünk és hol, és hova, hol vagyunk, amikor utatban voltunk. Csak azt ébresztünk, hogy amikor Moszkvában voltunk. És utána innen uh, várjuk uh, kívül fitték ideig Magyarország. És hogy érkeztél meg Magyarországra? Hogy tudtál bejutni az országba útlevél nélkül? A gyaloggal. Gyalog a határon keresztül? Igen. Honnan? Ukrán. És mennyit egy gyalogolni? egy éjszakát volt szerintem. Egy teljes éjszakát? Igen. Reggelit már rendőrség is mentünk. Te reggelit már a rendőrségtől kaptad, jól, jól értem? Annak idején, amikor te érkeztél papál, akkor ez hogy zárult? Kön- könnyebb volt a telepismerettel? Nem volt annyira könnyű. Amikor érkeztünk Ukrajnában, maradtunk mi is, ott béreltünk egy eh, kis lakást, akkor én egyedül jöttem először Magyarországra, megnéztem mennyire van lehetőség, és vízumot szereztem magamnak is, a gyerekeknek is De te is így jöttél a zöld határon át gyalog Ukrajnából, vagy mint egykori Magyarországi egyetemista legálisan be tudtál utazni? Nekem volt útlevelem, hivatalosan útlevél, és a vizumot kaptam, és gyerekeknek is küldtem vizumot Ukrajnába. Akkor pont egy hónap előtte volt, el megnyílt a konzulátus Ukrajnába, akkor szerencsénk voltam, kaptuk vizumot és jöttünk. itt. Csak egy hétre kaptuk a vízumot, nem tudom. Azért itt közkötünk, hogy menekült státusz kapni. Nehéz volt. Mennyi időbe tellett, amíg ezt az egész család megkapta? Hát kb. három hónap. És milyen munkát vállaltál aztán? Hogy mi történt azóta a családodban? amikor ide kezdtem, akkor négy gyerekem volt, most is ráadásul meg négy gyerekem van. Akkor a legkisebb gyerekem öt hónapos volt, a legnagyobb 7 éves, akkor itt kezdtek itt kezdtem dolgozni, én csak én dolgoztam, a feleségem nem tud dolgozni, nem foglalkozni a gyerekekkel, és tolmácsként, és volt kis vállalkozásom, és azzal is foglalkoztam, és mai napig. És a gyerekek pedig közben felcseperedtek, és ők is majd dolgoznak, tanulnak. Igen, gyerekek ráadásul jól tanultak. Három gyereke már befejeztek Puskolát Egyetemet, a negyedik most érettségizik, e, a lány dolgozik, Allianzba, a többi is kezd e, keresi munkát. És mesélted nekem az előbb, hogy a legkisebb gyereket, aki most kezd az egyetemet, viszont már nem is Magyarországon kezd az egyetemet. Igen, nagyon kívánt, hogy angolul tanul, elég jól beszél angolul is, jó jó tehetsége van neki a informatikával, akkor fog tanulni angolul informatikát. És akkor szerinted ő és az ő majdani családja már Angliában fog élni? Csak gyerek? Az a utolsó gyerek? Nem, amikor befejezik, vissza fog Dukána, te, te mit tervezel, amikor elképzeled a jövődet, a következő néhány évet, meg a következő néhány évtizedet, akkor Magyarországot látod magad előtt? Itt fogsz élni szerinted? Igen, mert most ebbe kezdtem a tanulásom, meg most érettség, eh, eh, jövőre fogom érettségizni, és szeretnék tovább utána is, ha lehetőség van munka is. És mit szeretnél tanulni? Valami számfitel. Számfitel. Kereskedelmi. Matematikából vagy jó, akkor biztos. <laughs> Még biztos könnyebben megy, mint a magyar irodalom. Magyar történelem, igen. Mint a magyar történelem. Andrea, ez általában hogy működik, amikor valaki, aki fiatal korúként érkezett Magyarországra, elmúlt 18 éves, és tovább szeretne tanulni, egyetembe járni, mennyi ideig lehet fóton maradni, és hogyan segíti a magyar állam ezeket a fiatalokat aztán abban, hogy elkezdjék az életüket? Hát a, a kísérő nélküli kiskorú gyerekek vannak fóton, tehát akik a szüleik nélkül érkeztek, és majd nálam sokkal illetékesebb <laughs> ember is be tud erről számolni, ha valaki esetleg a beszélgetés után szeretne. Itt van velünk a Fóti gyermekvárosban működő kísérő nélküli kiskorú menekülteket ellátó intézménynek az igazgatója, Cikó Benyámin úr. Ő egész részletesen el tudja ezt mondani az érdeklődőknek. Én annyit tudok dióhéjban, hogy a menekült gyerekeknek van gyámja, és, és ők utógondozásba kerülnek, tehát hasonlóan az állami gondozott magyar gyerekekhez a nagykorú vállások után még néhány évet ott tölthetnek az intézményben. Úgyhogy például azok a fiúk, lányok, akik lehet, hogy egy kicsit túlkorosak, mondjuk 20-21 évesek, de most készülnek az érettségire, ők, ők még ezt az időt ott tölthetik fóton. És ha valaki leérettségizett? Azt hiszem, hogy a, a korhatára meddig utógondozásban lehetnek 24 év, tehát utána ugyanúgy ki kell költözniük, mint egy magyar állami gondozott fiatal felnőttnek, és akkor hát reménykedünk, hogy a Tukáléhoz hasonló tehetséges fiúk, lányok, akik már beszélnek magyarul és ügyesen tanulnak és érettségiznek, felvételiznek főiskolára, egyetemre, ők jó eséllyel indulnak az irányba, hogy itt Magyarországon be tudjanak illeszkedni nem tudom, hogy itt van-e velünk Kovács András a Menedék Egyesülettől, de neki van egy aranyatérő története. A Menedék Egyesületnek volt egy olyan ügyfele, aki egy nagyon-nagyon szegény afrikai országból érkezett, és itt Magyarországon odáig vitte, hogy befejezte a tanulmányait, és ma egy multicég vezetőbeosztású alkalmazottja, aki már a, az adójából támogatja a magyar államot, ugye, és az adója 1%-át különféle jótékony célokra ajánlja föl. Hát mi persze annak örülnénk, hogyha minél több ilyen menekült lehetne, aki abszolút hasznos, egyenértékű és értékes tagjává válhatna a magyar társadalomnak. Ez sajnos a többség számára csak távoli állom, különböző okok miatt. Nem igazán van Magyarországon integrációs stratégia, tehát nincs kidolgozva annak a rendszere, hogy pontosan milyen formában mennyi idő alatt kellene valakinek integrálódnia, és mit várunk el tőle, mit adunk neki. Tehát ez igazából nincsen kitalálva, eléggé adhok módon működik a rendszer, és a menekültek egyéni leleményére, kitartására vagy kapcsolati tőkéjére van bízva, hogy mennyire lesznek sikeresek Magyarországon. Daniel, te olyan menekülteket is ismersz, akik, akik Afganisztánból már Magyarországra jöttek, vagy inkább azokkal dolgoztál csak korábban, akik otthon. Én alapvetően csak az Afganisztánban dolgoztam a segélyszervezetnek ilyen területén, tehát hazai menekültekkel, a segélyszervezet utóbbi években a kiskorú nélkül, ellátásában vett részt még Bicskén. Ott ezt a szolgáltatást a segélyszervezet látta el, és hát ott külön munkatársak vannak, akik velük foglalkoztak. Ezen az esetben viszont feltehetően ezek a kiskorúak tartották valamilyen módon, talán éppen a segélyszervezet segítségével a kapcsolatot az otthon maradt családjukkal, igaz? Gondolom, igen. Az, nem vagyok szakember ennek a területnek, tehát nehezen vagy keves dolgot ismerek a hazai menekültügyi tevékenységhez kapcsolódóan. Viszont ha visszatérhetünk az Adriánnak, volt szó szóval az egész beszélgetésnek, hogy ez a dilemma, hogyha elindul valaki az adott országból, én amit Afganisztán tapasztaltam, az egy igazából egy kettős dilemmába alakult. Tehát randó a 30, 30 éves háború alatt először az a kertszerbesülők, hogy a hazájukat el kell hagyniuk, akár mondjuk Pakisztán vagy Iránba. Hát lehet, hogy iskolába jártak, munkahelyük volt, házuk van, és amikor a 2001 után lehetőség volt az, hogy visszatelepüljenek, akkor egy újabb dilemmá elé álltak, és ez még nem csak Pakisztán vagy a környező országokra jellemző kérdés lehet, hanem, hanem a világ bármelyik pontján élő akár, vagy bármelyik menekült számára, hogyha úgy látja, hogy az adott ország, ami a hazája, békés vagy olyan körülmények alakulnak, amikor már talán újra tudja kezdeni az életet, akkor visszatér vagy nem. És az a visszatelepülés távol, távol ezért volt érdekes, mert ezek az emberek úgy döntöttek, hogy hazatérnek, és megpróbálják újra az életüket, tehát megint nulláról kellett ők az egészet és, és nagyon nagy lelkérő és kitartás kell szerintem ahhoz, hogy az ember ezt a döntést meghozza, és, és elinduljon megint ebben a, ebben a világban. Apál, te az elmúlt majdnem 20 évben volt olyan, hogy úgy érezted, hogy szívesen haza költözni, vagy azt figyelted, hogy olyan már a helyzet, hogy ezt meg lehet tenni? Ez jó, nagyon nehéz kérdés, hogy az a baj, hogy én szívesen bármikor feleségemmel fogok menni Afganisztánba. Sajnos a gyerekek miatt, akik itt felnőttek és eh, végeztek eh, iskolát, és eh, nem tudom szakítani tőlük. Ha együtt megyünk, akkor gyerekek biztos nem, a gyerekek részére nagyon nehéz lesz. A nekünk biztos nem lesz annyira nehéz, mint a gyerekek arra várunk, hogy amikor teljesen befejeznek a gyerekek, akkor, akkor valami döntés fogok húzni, az biztos. Tehát te és a feleséged visszavágytok? Igen. Miért? Hát uh, otthon az otthon mindenkinek. Ezt értem, de ha tud nekünk mégis egy pár szóval többet mondani arról, hogy mi az, ami leginkább hiányzik? Hát uh, család, rokona, barátai, az a természet, levegő, minden. Első tőle. Körülbelül hány év múlva lesz az szerinted? hogy ez komolyan szóba fog kerülni, hogy akkor hazamenjünk? Attól függ is, hogy a helyzet hogy alakul Afganisztánban, az egyik, az a másik az, hogy a gyerekek mit akarnak utána. Tukále, te biztos tartod a kapcsolatot a családoddal, az otthoniakkal, igaz? Hogyan tudod ezt megtenni? És milyen, milyen gyakran hallasz velünk? Szoktunk eh, testvérem internetezni, mert ott nincsen annyira jó telefonás, vagy mhm. keresés. És Skype-ot használtok, vagy e-maileket írtok egymásnak? Inkább e-mailet. Uh-huh. Mhm. Eh, e Nem tudom, mikor fogom üzenni vagy. És hogy vannak a többiek, hogy, hogy van a családod, mit tudsz róluk? Most jól vannak. Szomáliában vannak, és jól vannak. Szerinted lesz más a testvéreid között, a szüleid között, a tágabb rokonságból, aki majd utána jönne Magyarországra? Egy testvérem akar jönni most, hanem nehéz, hogy jutjon ideig. Pénzját, vagy nehéz. Te örülsz neki, hogy éppen Magyarországon kötöttél ki? Igen. És milyennek látod ezt az országot? Magyarországon? Uh-huh. Nagyon jó, mert <clears throat> én nem mentem más ország, addig itt vagyok, Európában. Csak itt Magyarországon vagyok, Budapesten is voltam, és nekem tetszik magyar emberek. És hiányzik azért gondolom neked és az otthon és Szlovénia. Hát igen. És neked mi Családom, inkább családom is. Csak, csak a család? Nem, csak a család, hanem az országom is. Szerinted te előbb-utóbb, hogyha Szomáliában béke lenne, reméljük egyszer béke lesz, Haza akarnál menni? Egyelőre nem tudom. Persze, van még idő, ezt nem döntöd, abszolút. Afrikában egyébként nem tudom, hogy mennyire van tisztában az adatokkal, de körülbelül milyen nagyságrendben érkeznek Magyarországra onnan menekültek? Azt kell mondjam, hogy százas nagyságrendben jönnek Magyarországra, Magyarország irányában és ebben a helyzetben a Budapesten dolgozó konzulok egy nagyon sajátos szerepben vannak, mert pontosan, amit Andrea mondott, hogy a magyar kormányzati hozzáállás, a administratív hozzáállás az ilyen kriminalizálós, tehát ez egy ilyen kvázi bűncselekmény, hogyha valaki menekül valami elől, ezért igazából a mi tanácsunk az az, hogy próbáljunk meg tovább menni. Ez szörnyű bevallani különben, de ez az egyik magatartásforma, amit mi... Nem akar. ez az, amit egyébként most a szörnyű persze ezt kérdezni, de amit a magyar állam el akar érni? És ugye gyakorlatilag szinte minden állam egyébként el akar érni, hogy ne legyen túl jó ott menekültnek lenni, mert akkor mindenki ott fog kikötni. Ugye én egy külföldi állam konzuljaként csak mérsékelten mondhatok véleményt a magyar viszonyokról. Tehát igen. Tehát igen. Ugyanakkor azt gondolom egyébként, hogy, hogy például a UNHCR professzionális erőfeszítéseket tesz ebben a ügyben, tehát azért megvannak itt a, az intézményi rendszerek. Az egy másik kérdés, hogy például az afrikai menekültek egy része az nyilván és Én most nem a migránsokról beszélek, hanem kifejezetten a menekültekről. Ezek egy részét mi is megpróbáljuk a saját csatornáinkon, ha más nem tovább küldeni, bocsánat a szóért, e, de, de még egy szempont van, ami nagyon furcsa, hogy például egyes országokból jövő menekültek nem szívesen kontaktálják a saját országuk külképviseleteit. Tehát adott esetben egy Budapesten működő Sierra Leone konzulátus az nem biztos, hogy egy Sierra Leone menekült számára tulajdonképpen a konzuli védelem szimbóluma. Inkább választ egy másik afrikai közeget, inkább választ egy eh, mondjuk civil szervezetet ez ügyben. Bocsánat, Sierra Leone kollégám nincs itt remélem. vagy ön, mint Gambiában illetékes főkonzul, gyakorlatilag más országokból érkezett menekültekkel is foglalkozni Gyakorlatilag ezt csináljuk tíz éve. És az ő beilleszkedésükben melyek a legnagyobb kihívások itt Magyarországon? Nyilván minden régióból egy kicsit más Magyarországon beilleszkedni, hiszen mindenki picit más kulturális közegből érkezik, más várakozásokkal. Elsősorban azt gondolom, hogy a nyelv jelent nagyon komoly gondokat. Szerintem az időjárás is, azért gondoljunk bele, hogy trópusi országokból érkeznek döntően Afrika vonatkozásában menekültek, akik egyszerűen nem értik, hogy itt hogy lehet ilyen borzasztó hideg a Persze a megélhetés, persze a, a, a társadalomba történő beilleszkedés egyéb kihívása is okoznak könnyű folyamatokat számukra. Ezért van az, hogy nagyon sokan tovább várnak. Lukára, neked milyen volt az első teled? Emlékszel? Igen. Nem csak líder volt. Megbetegül is lettem. Megbetegedtél rögtön az első telet, hogy jó náthával ünnepelted? Influenzával? Igen. Valami olyasmi. Azóta biztos megszoktad már egy kicsit. Ez utána igen. Megszoktam. Amikor beilleszkedik az ember Magyarországon, mennyire számít ebben azoknak a segítsége, akik korábban jöttek, vagy vele egy időben jöttek, de nyilván inkább a korábbiak tudnak segíteni, ugyanabból az országból. Hoppá? Ez nagyon fontos, hogy aki tud egy utat mutatni egy más menekülteknek, az nagyon segít az ő részére például, hol kell fordulnia például valami jogi kérdésekre, vagy, vagy valami segélykérdésekre, vagy ilyesmi, akkor nagyon jó, hogy aki régen ítélt, vagy itt volt, akkor más menekültek segítenek, akkor legjobb. Én emlékszem, amikor Angliában forgattam azt a filmet, ami magyar kivándorlókkal foglalkozott, akkor nagyon sokan nagyon kétségbeesett helyzetbe kerültek magyarok közül, elvesztették a pénzüket, hajléktalanok lettek, híd alatt aludtak az utcán, és egyébként meglepő módon többeknek, akik segítettek, azok a már beilleszkedett afgán menekültek voltak. Mhm. És ezek adtak munkát, és lakást, és segítséget a frissen érkezett magyaroknak. És akkor azt is megtanultam, amikor nagyon sok afgán családdal és nem eh, afgán emberrel beszéltem ebből az alkalomból, hogy leginkább Angliában is a törzsi kötelékek számítanak. De nem úgy működik, hogy afgán-afgán segít egymásnak, hanem nagyon szigorúan tartják a nemzetségeket. És az az a hálózat, ami gyakorlatilag fenntartja az érkezőket is, ahova azonnal mindenki fordulhat, és két perc alatt lesz munkája, lakhatása, baráti köre, megmondják, hogy hol van a mecset, ahova járhat, és így tovább. Ez Magyarországon is így működik? Törzsi alapon, és ennyire hatékonyan? Ez nagyon jó működik. Most kb. 50 a menekültek, ami például afganok, még afganok, akik itt élnek Magyarországon, és eh, külföldiek adnak neki először munkát, és adnak, akinek van lakása, albéletet, ilyesmi, akkor kb. 50%-ot támogatnak Andrea, mit tudtok ti az esznél arról, hogy azok, akik Magyarországon már megkapták a menekülstátuszt, beilleszkedtek, jellemzően mennyire könnyen találnak munkát, és milyen területeken? Hát többnyire persze alul fizetett állásokat tudnak betölteni, tehát fizikai munka vagy kereskedelemben, tehát viszonylag ritka az, aki mondjuk akár itt tud mondjuk magasabb iskolai végzettséget szerezni, tehát hogy van kitartása, ereje, pénze, türelme arra, hogy mondjuk elvégezzen itt egy egyetemet, és mindenféle költségeket viseljen addig, amíg meg nem kapja a diplomáját. Tehát vannak, akik, akik eleve egyszerű, alacsonyabban fizetett állásokat keresnek, vagy eleve csak olyanokat tudnak betölteni, és hát vannak olyanok, akik még ilyet sem. Tehát sajnos sok olyan menekültről is tudunk, aki kikerül mondjuk a bicskei menekültáborból, ami elvileg a menekültek integrációját lenne hivatva előkészíteni, és ott hat hónapot tölthetnek, vagy speciális helyzet igény esetén maximum egy évet a menekültek, és bizony sokan olyanok is kikerülnek akár egy év után is, hogy még mindig nem beszél jól magyarul, még mindig nem tudott szakmát tanulni, fogalma nincs arról, hogy hol fog lakni, vagy hova költözzön albérletbe, és bizony sokan az utcán végzik, tehát főleg szomál menekültekről tudunk, akik Budapesten hajléktalan szállókon, vagy akár még ott sem, utcán hajléktalanként élnek, tehát nehéz, nehéz. Amit említettem, hogy nincsen egy átgondolt és jól működő integrációs stratégia, és aki adott esetben eleve hátrányosabb helyzetből indul, mert nincsen olyan magas iskolai végzettsége, vagy nincsen olyan szakmája, amit itt Magyarországon tudna használni. Hát nagyon-nagyon nehéz helyzetben van. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondtad. Az hát időnk lassan a végéhez jár, úgyhogy megadnám a lehetőséget, hogy kérdezzetek ti, vagy kérdezzenek önök, hogyha maradt még olyasmi, ami, amit én nem kérdeztem meg, és ami foglalkoztatja esetleg a közönséget. Először, másodszor, senki többet akkor én kérdezek meg gyorsan két búcsú kérdést Tukálétől és Papától. Tukáré, a három legjobb barátod itt Magyarországon, honnan érkezett? A legjobb barátom az egy magyar, még szomáliak Egy, a legjobb barátod egy magyar, igen? Még szomáliak. Meg, meg két szomál. A legjobb barátod. És akkor ezzel a magyar barátoddal tudsz olyan sokat magyarul beszélni, hogy ezért lesz egy ilyen szépen magyar. Popál, te három legjobb barátod? sok legjobb barátom, barátaim vannak. <laughs> Ez ritka, ez egy afgán dolog? Sok legjobb barátom. Magyar embernek van két-három legjobb barátja, az hát, szépen. Van olyan, hogy tudok ösztönni velük bármit, például valami beszélgetés, valami jó bármit, és van olyan, hogy csoportásaim, amikor velük szoktam leülni, beszélgetni mindenről, olyannak is És honnan érkeztek ezek a, ezek szerint háromnál több legjobb barátaid? Magyarok? Magyarok. magyarok? Magyarok. Ezt nagy örömmel hallom, nagyon szépen köszönöm, és kívánok mindkettőtöknek minél több magyar barátot, és mindünknek minél több menekült barátot, nézzétek a weboldalt, és szerezzetek menekült barátokat. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindenki eljött. Thank you for listening to Mindenki Yoga radio show on Civil Radio 98 FM. Uh, please send us email. Uh, you can send us email at mindenkiyoga at mailbox.hu. You spell Mindenki Yoga like this: M I N D E N K A D. Sorry, M I N D A M I N D E N K I J O J J O G A. Excuse me. At mailbox.hu can also just uh, find us on Facebook, Mindenki Yoga. Also find us on Google Plus. Uh, we love email, and uh, please send us email. Thanks for listening. Talk to you uh, next week.